kitabını oxumada davam edərək, Şeyx Abdüləziz Əl-Racihinin şərhi ilə və Şeyxül İslam keçən dərsdə oxuduq ki, Şeyxül İslam Əl-Ubudiyyə Allahı qulluğu iki qismə bölür. Əl-Ubudiyyə əmmə və Əl-Ubudiyyə xassa. Ümumi qulluq və xüsusi qulluq. Ümumi qulluq və Şeyxül İslam burada deyir ki, bu insanın öz ixtiyarından kənar bir şeydir. Çünki Allah subhanətə hər bir məxluqatı özünə ram etmiş, onu özünə quvvetmişdir. Xüsusi qulluq isə insanın öz ixtiyarı ilə edilən qulluqdur və bu da nədir? İbadətdir. Allah Subhanahu taala insana edəcək ibadət. Buna xüsusi qulluq deyilir. Və şərti davam edərək deyir ki: "Əmmə al-ubudiyyətul 'amma fəla yuzammu fiha ahad və la yumdahu fiha ahad." Şərti buyurur ki, ümumi qulluğa gəldikdə, bu qulluğa görə heç bir insan nə pislənməz, nə də ki, qına, ə, e, təriflənməz. لأن الناس كلهم مشتركون فيها مؤمنهم وكافرهم Çünki deyir, bütün insanlar deyir, mömin olsun yaxud kafir bu qulluqda müştərəkdirlər. Və kullun nasi abidun lillahi bima'nal ubudiyyətil ammə. Çünki bütün insanlar qulluğun ümumi mənasında Allahın qulları sayılırlar. Əmməl ubudiyyətul xassa fətəkunu an ixtiyaril məxluq və rəğbətihi fəyəbudullahi bixtiyari. Xüsusi qulluğa gəldikdə isə bu qulluq hər hansı bir məxluqun, insanın Allah'a öz istəyi ilə ibadət etməsidir. Allah subhanət hələyə öz ixtiyarı ilə ibadət etməsidir. ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبرهم ومحييهم ومميتهم ما أحد يخرج عن هذا وسببden müellif buyurup demiştir Allah subhanə teala aləmlərə Rəbbi, onun xaliqi, yaradanı, ruzi verəni, bütün işləri idarə edən, dirildən və öl öldürəndir. Heç bir kəs bundan xaric ola bilməz. Yəni buna bundan kənara çıxa bilməz. Və muqallibu qulubihim və musarrifu umurihim. Həmçinin Allah subhanə teala onların qəlblərini çevirən və onların işlərini idarə edəndir. Əfəğayrə dinillahi yabğun və lehu əsləmə mən fis-səmavati vel-ardı taw'an və kerhan və ileyhi yurcaun. Buna ayəni gətirir, deyir ki, onlar Allahın dinindən başqasını mı istəyirlər? Halbuki göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı ona təslim olub, öz ixtiyarı və öz ixtiyarından kənar şəkildə. Və onlar hamısı ona tərəf qaytarılacaqlar. وَلَكِنَّ أَهْلَ الْإِيمَانِ عَلِمُوا بِذَلِكَ وَاعْتَرَفُوا بِهِ İman əhli təbii ki, bunu bilmiş və bunu etiraf etmişdir. Əmməl cahilu əvəl cahilul müstəkbir alə rabbihi fəhədə la yuqirru və la yaxda. Cahil yaxud təkəbbürlü inadkar Allahın e, Allah Subhanahu taalanı danan təbii ki bunu nə iqrar edir, nə də bunu nə də Allah Subhanahu taalaya boyun əymir. Lakin huwa abdun sawa'un i'tarafa aw ma'taraf. Lakin bununla bərabər həmin şəxs quldur. İstər, istər bunu etiraf etsin, istərsə də etiraf etməsin. Wa sawa'un 'alima aw lam ya'lam. Wa sawa'an aqarra aw lam yuqir. Həmçinin istər bunu bilir, istər bilmir, yaxud bunu iqrar edir, iqrar etmir yenə də insan Allahın qulluğundan kənar çıxmır. Allahın quludur. Lakin izə arafa və istəkbara alə ibadətillah, tətkunu hədihil ma'rifətu əzəbən aleyh. Lakin əgər insan bilər və Allah subhanəhu və teala ibadət etməyə təkəbbücü göstərərsə, onun bu biliyi ona bir əzab olacaq. Kəmə qalə Allahu Teala an Fir'aun və qavmih, necə ki Allah Subhanahu və Teala Firon və onun tayfası haqqında buyurur. Və cəhədu biha və istayqanatha anfusuhum zulman və uluva. Onların qəlbləri yaqin olduğu halda onlar zülm və təkəbbürcü yüzündən bunu dandılar. Cəhədu biha və istayqanatha anfusuhum, ey el-ayatu allati ja'at ilayhim. Yəni yəni deyir ki, onlar onlara gələn ayələri dandılar lakin onların qəlbləri yaqinliklə dolu idi. Fanusuhum mustaqina, walakin jahadu zulman wa uluwa. Onlar yaqin olduqları halda zalımcasına, həmçinin təkəbbürlü səbəbi ilə bunu dandılar. Tanzur keyfə kanat aqibatul mufsidin. Fəsad törədənlərin aqibətinin necə olacağını bir bax. Və qala anil yahud, həmçinin yahudlar haqqında buyurur: Əl-ləzinə ətəynəhumul kitabə ya'rifunə. Kitab verdiyimiz şəxslər onu tanıyırlar. Yəni Rasul aleyhissalatu vesselam, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi. Kəmə ya'rifunə əbnəəhum. Öz evlatlarını tanıdıqları kimi. Ya'rifunə ənəhu Rasulullah, lakin mə əmənu. Fəhəl tənfə'ə hədihil mərifə? Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi tanıyırlar, lakin ona iman gətirmirlər. Onların bu biliyi onlara fayda verəcəkmi? Lə tənfə'ə. Xeyr, əlbəttə verməyəcək. Və ləhədə qalə subhanahu və teala, səbəbdən Allah subhanahu buyurur, və innə fəriqən minhum lə yəqtumunəl haqqa və hum yələmun. Onlardan bir dəstə insan bildikləri halda haqqı gizlədirlər. Və qalə an kuffari Qureyş, Qureyş kafirləri barədə Allah subhanahu buyurur, fə innəhum lə yükəzzibunək, ey ya Muhammed, onlar ey Muhammed, səni təklif etmirlər. Səni yalan saymırlar. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Lakin zalimlar Allahın ayələrini danırlar. لَا يُكَذِّبُونَكَ فِي الْبَاطِنِ Lakin يَجْحَدُونَ فِي الظَّاهِرِ Onlar daxilən səni təkzib etmir, lakin zahirdə bunu danırlar. Müəllif Şeyhülislam rahmetullahi aleyhi buyurur. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ أَنَّ اللّٰهَ رَبُّهُ وَخَالِقُهُ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه ويضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين, الأهل بين أهل الجنة وأهل النار Şeyxülislam buyurur ki, insan, qul Allahın onun Rəbbi və yaradanı olacaq, olduğunu biləcəyi zaman, həmçinin həmin şəxsin, həmin qulun Allaha möhtac olacağını bildiyi zaman, rubub, Allahın rububiyyəti ilə bağlı olan qulluğu bilmiş olacaq. Həmçinin bu insan, o hədəl abdu yəsəl Rabda, bu qul Rəbbini çağırır, ona deməli, onu yalvarır və ona təvəkkül edir. Lakin bəzən o Allah Subhanahu əmrinə itaat edir, bəzən isə asi olur. Həmçinin bəzən fədiyabuduhu məzəlik bununla bərabər ona ibadət edir, bəzən isə şeytana və bütlərə ibadət edir. Bu cür ibadət, bu cür ibadət. Bu misal hədil ubudi la tufarriqu beyn əhlil cənnəti və əhlinə. Bu cür ibadət cənnət əhli ilə atəş əhli arasında heç bir fərqləndirmə qoymur. Və qavluhu fə izə arafa al-abd şahsi buyurur ki, izən fəl-ubudiyyətül əmmə hiyəl-mütəalliqətu bi rububiyyətilləh. Beləliklə deyir, ümumi qulluq Allah Subhanahu taala rububiyyəti ilə bağlı olan وأن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره يعني الله سبحانه وتعالى هر بشين ربي يرداني فشمردار وإدارة إدانه وأما العبودية الخاصة فمتعلقه بألوهية الله وبعبادة الله وتوحيده والإخلاص له عن طواعية واختيار ورغبة ورهبة سوسو قل الله جال إحتيسا قل له الله سبحانه وتعالى ألوهيته الله إبادات آه، الله تكشترمي ديني خالص ona ait etmeyi Və bütün bu şeyləri insan öz ixtiyarı, istəklə və Allahdan qorxaraq etməyi ifadə edir. Bununla bağlıdır. وقوله هو hədən abd, burada gələn dul sözü və l abd huna bima'na al abid. Şeyh deməli müəllif burada buyurur ki, və hədən abdu yəsəl yes'alu rabbah." O da müəllif buyurur ki, qul öz Rəbbinə dua edir, ona yalvarır və şəhsi deyir ki, burada gələn qul sözü bimənəl abid, əlləzi əbədəllahi bi-ixtiyarihi bi-ixtiyarihi ubudiyyətən xassa və huvəl-ləzi yəsəlu rabbəhu və yətədarru ileyh. Burada gələn qul, yəni Allaha ibadət edən, Allaha öz ixtiyarı ilə ibadət edən qul xüsusi qulluqdur. Və bu insan Allah Subhanahu taala dua edir və ona yalvarır. Və qavluhu lakin qad yuti'. Lakin bəzən insan deyir, qul Allah Subhanahu taala itaat edir وهذه العبودية العامة ويسعرتق أمومي قلوبان شردت يد البلدان فإذا عرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومفتقر إليه اعترف بالربوبية العامة إنسان Allah Subhanahu onun Rəbbi, yaradanı və insanın ona möhtac olduğunu biləcəyi zaman ümumi rububiyyəti etiraf etmiş olacaq. Ümumi rububiyyəti. Lakin la yakfil vuqufu inda rububiyyətil amma. Lakin deyir, ümumi rububiyyət çərçivəsində durmaq kifayət etmir. Li'annan nasellezina ya'tarifun bi rububiyyatillah yanqasimuna ila qismayn. Çünki Allahın rububiyyətini etiraf edən insanlar iki qismə bölünürlər. Minhum men abadallaha an tawaihi wa ikhtiyarihi Birinci qisim Allah Subhanahu taala öz ixtiyarı ilə ibadət edən şəxslərdir. Və minhum man waqafa inda rububiyyətil amma və lem ya'budillah. Şimdi digər deməli qism isə Allah Subhanahu taalanın ümumi rububiyyəti çərçivəsində dayanıb Allaha ibadət etməyəndir. Sonra müəllif buyurur ki, sonra şərti buyurur ki, və qavluhu və misl hadi'l ubudiyya budr cür deməli qulluq, hadi'l ubudiyyətul amma la tufarriqu beyn ehli'l cənnəti və ehli'n nar. Bu ümumi bu qulluq cənnət əhli ilə cəhənnəm əhli arasında heç bir fərq qoymur, fərqləndirmə qoymur. Əhlül cənnət və əhlünnar kulluhum abidun lillah. Çünki həm cənnət əhli, həm də cəhənnəm əhli hamısı Allahın quludur. Bimənəl ubudiyyətül əmmə. Yəni kulluhun ümumi mənasında. Müəllif buyurur ki, "Vələ yasiru bihar raculu mu'minen." İnsan bu qulluğu gerçəkləşdirmiş olarsa, təbii ki, mömin olmayacaq. Kəmə qala Teala: "Və ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun." Osman Tal Quran kəndə buyurur ki, onlar yalnız Allaha şərik qoşaraq, onların çoxu yalnız Allaha şərik qoşaraq iman edirlər. Fə innəl müşrikîne kânü yuqirrûne ennallâhe xâliquhum və hum ya'budûne qayrah. Çünki müşriklər Allahın onları yaradanı olanı, olduğunu bilib, bununla bərabər Allahdan qeyrisinə ibadət edirdilər. Qalə Teala: "Və la in sa'altahum man xalaqa as-samawati vel-arda la yaqulunna Allah." Əgər sən onlardan göyləri və yeri kimin yaratdığını soruşsan, onlar sənə فالله يدعو بلدينا وقال تعالى قُلْ لِمَنِ الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون, فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون ثم الله سبحانه وتعالى بيقولون Fikri, yer və ə, e, əgər bilirsinizsə, yer və onun içində olanlar kimindir? Onlar deyəcəklər ki, Allahım, sən isə de, məqər düşünmürsünüz. Həmçinin yetdi göylər, həmçinin əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Onlar deyəcəklər Allah. Onlara de ki, Allahdan qorxmusunuz. Həmçinin de, hər bir şeyin mülki kimin əlindədir? Hər bir şeyi idarə edən və idarə olunmayan əgər bilirsinizsə kimdir? Onlar deyəcəklər Allah. Onlara deyilir necə də aldanırsınız. Və kəsiru mimmen yetəkəllemu fil haqiqa fəyəşhəduhə la yəşhədu illə həzil haqiqa. Və hiyəl haqiqatul kavniyyətü ləti yəştəriku fiyhə və fi şuhudihə və fi ma'rifətihəl mü'min vəl kafir vəl barru vəl fəcir. Deyir, bu gerçək haqqında danışanların çoxsu və buna şahidlik edənlər yalnız bu gerçəyə şahidlik edirlər. Bu gerçək nədən ibarətdir? Yəni bu gerçək, bu, bu qovmin gerçək, bunu deməli şahidlik edənlər həm möminlər, həm kafirlərdir. Və bunlar hamısı buna şahidlik edir və bunu bilirlər. Bunun həm mömin, həm kafir, həm salih insan, həm də yaramaz insan bunu bilir və buna şahidlik edir. Burada şərhçi buyurur ki, Hədə fihi bəyanu bi ənəl müşrikinə əqarru bi rububiyyətilləh. Burada bəyan olunur ki, müşriklər Allah subhanətə alənin rububiyyətini iqrar edirlər. Ləkin mə nəsəhum həzə لأنهم ما عبدوا الله ومن قادوا لرسوله ولا اتبعوه فلا ينفع الاعتراف بالربوبية العامة وحده həmin müşriklər Allah Subhanahu rububiyyətini iqrar edirlər. Lakin lakin bu rububiyyətin etiraf edilməsi onlara fayda vermədi. Çünki onlar Allah Subhanahu ibadət etməyib, peyğəmbərinə tabe olmadılar. Bu səbəbdən onların Allah Subhanahu rububiyyətini, ümumi rububiyyətini etiraf etmələri onlara heç bir fayda vermədi. وقوله وكثير ممن فشاهتبول هذه الحقيقة الكونية هي الاعتراف بربوبية الله ونفوذ قدرته ومشيئته يشترك فيها المؤمن والكافر حتى إبليس مقربها وفرعون مقربها Hətta iblis muqirrun biha və fir'aun muqirrun biha. Edir bir çox insanlar Allah Subhanahu taala rububiyyətini etiraf edir, həmçinin onun qüdrətini və istəyini, məşiyyətini etiraf edirlər. Və bu işlərdə həm mömin, həm kafir müştərəkdir. Hətta iblis bunu iqrar edir. Hətta Firavun deyir buna, bunu bu şeyləri iqrar edir. Sonra müəllif buyurur ki, "Bəl və iblis mu'tarifun bi hadhihi al-haqiqa və ahlun nar" Həmçinin buyurur ki, iblis bu gerçəyi etiraf edir və cəhənnəm əhli həmçinin buna etiraf edirlər. Qal İblis, İblis Quran-ı kərimdə buyurur, Rabbi təanzirni ilə yevmi yub'asun. İblis bir Allah subhanətə xəbər verir ki, İblis buyurur, Ey Rəbbim, məni qiyamət gününəcən, yəni diriliş gününəcən mənə möhlət ver. Və qal, həmçin Allah subhanətə buyurur, Qal Rabbi bimə əğvaytəni, لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين İblis deyir ki, ey Rəbbim, sənin məni azdırdığına görə mən onlar üçün yer üzündə çirkinlikləri bəzədəcəm və onların hamısını azdıracam. Və qal, həmçinin buyurur, qalə fəbi'izzətikə ləuğuyənnəhum əcməin. Digər bir ayədə İblis buyur, deyir ki, sənin izzətinə and olsun ki, onların hamısını azdıracam. Və qal, həmçinin digər ayədə buyurur, qalə ərəəyt, qalə ərəəytəkə həzəlləzi kərramtə aleyyə ləin əxxartəni ilə yevmil qiyamə, ləxtikənnə zürriyyətəhu illə qalilə. Burada deməli digər ayədə İblis deyir ki, sənin məndən üstün etdiyin, şəxs, əgər sən qiyamət gününəcən mənə möhlət versən, mən deyir, az bir qismi istisna olmaqla onun bütün zür, ə, e, deməli, nəslini, zürriyyətini özümə ram edəcəm. İblis deyir bunu. Şəhdi buyurur, və qavluhu iblis, həzə kulluhu dəlilun alə ənnə iblisə mu'tərifun bir rububiyyə. Bütün bunlar onu göstərir ki, iblis Allah subhanətə alə rububiyyətini etiraf edirdi. قال ربي إبليس burada Rabbi deyir معترف بربوبية الله لكن ما نفعه لأنه استكبر عن عبادة الله وامتثال أمره وتخلفت العبودية الخاصة فما نفعه ذلك İblis Allah Subhanahu Rəbbi olduğunu etiraf edirdi. Lakin dir bu ona fayda vermədi. Çünki o Allah Subhanahu ibadət etməyə təkəbbürlü göstərib onun əmrini yerinə yetirməyə təkəbbürlənmişdi ibadətin xüsusi qulluğun yoxluğu onun rububiyyəti etiraf etməsinə, deməli, onun rububiyyəti etiraf etməsi ona fayda vermədi. Çünki Allah Subhanahu taala olan xüsusi qulluq gerçəkləşmiş olmadı. Və müəllif buyurur ki: "Və əmsalu hada min al-xitab və əmsalu hada min al-xitab allazi yuqirru fihi bi anna Allah rabbuhu və xaliquhu və xaliqu ghayrihi və kazalik ahlun nar qalu ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وقال تعالى عنهم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا Necə bu cür deməli müraciət ki, ki, həmin o insanlar Allah Subhanahu taala onların Rəbbi, yaradanı və digərlərini yaradan ol olmasını iqrar etmələri, həmçinin ki, atəş əhli bu vəsflərə malik idi. Çünki Allah Subhanahu Quran-Kərimdə onlar haqqında buyurur, cəhənnəm əhli deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, bizim bədbəxtliyimiz bizə üstün gəldi və biz azmış bir tayfa oldu. Diğer ayda buyurur ki ولو tara iz vukifu ala rabbihim. Keşke sen onların Rəb, öz Rəblərinin qarşısında duracaqlarını görərdin. Allah subhanət hələ Allah deyəcək ki, Qala əleysə hədə bilhaq. Allah subhanət hələ məgər bu haqq deyil. Onlara deyəcəklər ki, bəli və Rəbbimizə, Rəbbimizə and olsun, bu belədir. Həmən vaqafa ində həzil həqiqə və ində şuhudihə və ləm yəkun bimə əmər Allahu bihi minəl həqiqəti diniyyə ləti hiyə ibadətuhu mütəalliqə bil uluhiyyə və ta'atə əmrihi və əmri rasulih kənə min cinsi iblisə və əhlin nar. Burada Şeyhul İslam buyurur ki, Əgər kimdir bu gerçək çərçivəsində durar və buna şahidlik edərsə, lakin bununla bərabər Allah Subhanahu taalanın əmrlərinə, e, deməli Allahın əmrlərini yerinə yetirməzsə, Allah Subhanahu taalanın əmrləri nədir? Dini gerçəyi ifadə edir. Bu dini gerçək, bu dini gerçək Allah Subhanahu taala uluhiyyəti ilə bağlı olan ibadət, onun əmrinin yerinə yetirilməsi, həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əmrinin yerinə yetirilməsidir. Və kim bunları gerçəkləşdirmiş olmazsa və sadəcə birinci gerçəklə kifayətlənmiş olarsa, o insandır iblis və cəhənnəm əhlinin mislində olacaq. Çünki onlar da Allah Subhanahu rububiyyətini qəbul edirlər. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. Lakin əgər biri deyir, özünün Allahın xüsusi övliyalarından, həmçinin bilik və Allahın dinini yaşayan insanlardan olduğunu zənn edərsə və düşünərsə ki, Allahın öz qullarını deməli, buyurduğu əmr və qadağalar onun üzərindən düşmüşdür. Digər həmin şəxs belə üzərində olarsa, o deyir, küfr və dinsiz insanların içində ən şərli insan olmuş olar. Qavluhu və əmsalu hədə şəhsi buyurur ki, İz əhlün nar i'tarafu bir rububiyyətil əmmə. Cəhənnəm əhli ümumi rububiyyəti etiraf etmişdilər. Qalu bələ və Rabbinə. Onlar dedilər ki, bəli, Rəbbimizə and olsun. Qalu Rabbənə qalabət aleynə şiqvətunə. Onlar dedilər ki, ey Rəbbimiz, bədbəxtiliyimiz bizə üstün gəldi yəni, bu dünyada. Lakin mə nəfəhum hədə ləənnəl ubudiyyətəl xassa təxalləfət. Lakin bu onlara, onların Allahın Allah Rəbb olduğunu bilmələri onlara heç bir fayda vermədi. Çünki xüsusi qulluq yox idi. Xüsusi qulluq yox idi. Allah Subhanahu ibadət. Qavluhu fəmən vaqaf هكذا من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يعبد الله فلم ينفعه يكون من جنس إبليس. Kim kavni gerçek çerçevesinde dayanar ve Allah subhanahu aleyhi ibadet etmezse hemen o gerçeğe ona hiçbir fayda vermez ve hemen insan iblis müşterinde olur ve iblisin meli növünden olur. فَاِنْ كَانَ يَظُنُّ بَعْدُ اُولَٰيكَ اَنَّهُ مِنَ الْاَوْلِيَاءُ وَاَنَّهُ يَسْكُتُ عَنْهُ الْأَمْرُ وَالنَّهِ كَمَا يَقُولُ بَعْدُ الصُّوفِيَّ يظن أنه إذا استغرق في شهود الحقيقة الكونية سقط عنه الأمر والنهي كان شرا من أهل الكفر والإلحاد والإعياذ بالله Bəzidir insanlar özlərinin Allahın dostları olduğunu düşünür və düşünürlər ki, əmirlər və qadağalar onların üzərindən düşmüşdür. Və bu, bəzi sufilərin halıdır. Bəzi sufilər bu, yəni, bu düşündürədilər. Onlar düşünürlər ki, əgər insan, əgər onlar Allah subhanətə alənin deməli, qovni gerçəyə şahidi gedərlərsə, onlar və hətta gerçəyə bu gerçəyə şahidlik edib, bunda deməli dərinliyə gedər vararlarsa, onların üzərindən əmrlər və qadağalar düşmüş olar. Bu, təbii ki, bu etiqadda olan insan küfr və dinsiz insanların ən şərlisidir. Və sufiyyətü kəmə seyfassilul müəllifu rahiməhullah yazunnu bə'duhum ənəhu yəkfi ən yanzura ilə rububiyyətilləh və umumi məşiətih və nufuzi qudratih və məşiətih təkfi hədə və la yəmtəfilu əvəmir Allah və la yəctənib nəvahih وسقط عنه التكاليف يقول المؤلف عن هذا أنه شر أهل الكفر والإلحاد ما لفت إلى الداء أترف شربتها تجاب بالداء onlardan bəzisi elə düşünür ki, əgər o Allah Subhanahu rububiyyətinə, həmçinin onun ümumi istəyi və qüdrəti və istəyinin keçərliliyinə baxarsa, bu ona deyir kifayət edər və onun Allah Subhanahu əmrlərini yerinə yetirməsi və qadağalarından çəkinməsi, yəni ona deməli vacib olmaz və bütün e, Allah Subhanahu ona buyurduğu öhdəçiliklər onun üzərindən düşmüş olar. Müəllif buyuracaq, buyurur ki, bu cür şəxslər küfr və dinsiz insanların içində ən şərli insanlardır. رأسهم مالك بيروت ومن ظن وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعاد أعداءه وهذه العبادة متعلقة بالألوهية بالإلهية آه، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أي يعبد معه أو يعبد معه إلها آخر سمر من ألف بروش أقل بريه دشناسك شرم دشناسك همين آه، أقل أو همين إنسان الله سبحانه وتعالى استعيني إرادة مشاهدة داسة ونزار لنا أمر دشمش olarak və bu kimi sözlər deyər. Fəkənə qavlu hədə min şəri əqvəli kafirin billahi və rasulə. Onun bu sözü Allah subhanətə alə peyğəmbərinə küfr edən insanların ən şərli sözlərindən olar. Hətta yədxulə fin nəv'i səni min mə'nəl əbd. Sonra burada buyurur ki, hətta deyir bu insan qulun ikinci növünə daxil olması üçün bu mənası nədir? Yəni, əgər insan Allah subhanətə alənin buyurduğu ibadəti yerinə yetirmiş olmazsa və ikinci növə daxil olmazsa, ikinci növdə nədə qulluğun deməli, xüsusi növü Allah subhanətə aləyə ibadət etməkdir. İnsan deyir, Allah, yalnız Allaha ibadət etməli, yalnız onun əmrinə və Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə itaət etməli. Allah subhanətə alənin dostları olan möminləri, təqvalı insanları, müstəqiləri özdən, özünə dost bilməli Allahın düşmənlərini özünə düşmən bilməlidir. Bu ibadət, məhz bu qulluq Allah subhanətə alənin uluhiyyəti ilə əlaqəlidir. Məhz bu səbəbdən deyir ki, tövhidin ünvanı la ilahe illallahdır. Və burada deyir, rububiyyətdən söhbət gelinir, rububiyyətin iqrar edilməsinə söhbət gelinir. Bi xilaf mən yuqir bi rububiyyətihi və la ya'budu. Çünki bəzi insanlar Allah Subhanahu rububiyyətini iqrar edir, lakin ona ibadət etmir. Yaxud ona ibadət edir və bununla bərabər digər ilaha ibadət edirlər. Və qavluhu men zanna və qeyru. Və ba'du sufi yazunnu, burada artıq şərti buyurur ki, və ba'du sufiyyəti yazunnu ennəl خبرة لما قتل الğulamə və xaraq səfinə ənəhu səqət anhu al-amr. Bəzi sufilər düşünürlər ki, Xızır uşağı öldürdüyü zaman, həmçinin gəmini deşdiyi zaman onun üzərindən öhdəçilik düşmüşdür. Və hada kəzibun. Bu isə deyir, yalandır. Və savabu annal xibra nabiyyun yuha ilayh. Yəni bunlar düşünürlər ki, bu insan artıq əmr və qadağalardan azad idi. Ona görə bu işləri görmüşdür. Doğru isə deyir, Xızırın Allahın peyğəmbəri olmasıdır və bunu vəhiy vasitəsilə etməsidir. Və hədə fi'luhu bi vəhiy. Bu onun vəhiy vasitəsilə etdiyi bir iş idi. Və lihədə qala Allahu Teala, bu səbəbdən Allah Subhanahu taala buyurur: "Və mə fa'altuhu an amri." Kəşf surəsində deməli, Xızır burada bu deyir ki, Mən bunu öz ə, e, deməli, öz işimdən, öz ağlımdan etmədim. Və alə və aləl qavli sani ennehu abdun lillah. Bu ikinci deyir, görüş əsasən o Allahın quludur. Və lakin yasqutu anhu al-amru və s-sawabu ennehu nabi. Və lakin la yasqutu anhu al-amru və s-sawabu ennehu nabi. Lakin deyir o onun üzərinə öhdəçiliklər düşməyib. Və o doğru görüş odur ki, o peyğəmbər idi. Xıdır. Və qavluhu hatta la yadkhula fihi. Hada an-naw'u thani min al-ubudiyya. Al-'abdu bi ma'na al-'abid. Bu deyir qulluğun ikinci növüdür. Burada gələn qul sözü, yəni Allah'a ibadət edən mənasında gəlir. Al-awwalu al-'abdu bi ma'na al-mu'abbad və hiya al-ubudiyyatu al-'amma. Birinci qul, yəni birinci qulluq insanın öz ixtiyarı olmadan Allahın qulluğu, Allah qarşısında olan məxluqa deyilir. Bu ümumi qulluqdur. Və hədəl abdu bimənəl abid və hiyəl ubudiyyətul xassa. Bu qul isə Allaha ibadət edən mənasında gəlir. Bu isə xüsusi qulluqdur. Və yekunu abidun lillahi la ya'budu illa iyyah. Bununla da həmin insan Allaha ibadət edən şəxs olur və Allahdan qeyrisinə ibadət etmir o. Fəyutiyu əmrahu və əmra rasulih və yuvali əvliyəəhu və yuadi ə'dəəh. Və həzihi hiyə al-ubudiyyətul xassa. Belə olan halda həmin insan Allahın əmrinə, həmçinin peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın əmrinə itaat edir. Onun dostlarını özünə dost bilir, onun düşmənləri düşmənləri ilə ədavət bəsləyir. Məhsudir xüsusi qulluğudur. Və qavlu həzi ibadə, həzihi ibadətu xassatun mutaalliqatun bi ilahiyyətillah. Bu dir qulluq, bu ibadət Allah Subhanahu taala ilahi uluhiyyət, uluhiyyət vəsfi ilə bağlı olan sulu bo'ldi. Va qulna innal ubudiyatal amma mutaalliqatun bi rububiyatillah. Artıq biz qeyd etmişik ki, umumi qulluq Allah Subhanahu taala rububiyyəti ilə bağlı olan ali qulluqdur. Vel ubudiyyətul xassa mutaalliqatun bi ilahiyyətillah və ibadatihi. xüsusi qulluqsa, Allah Subhanahu taala uluhiyyəti və Allaha qulluqla, Allaha ibadət etməklə bağlıdır. Yəni buna bağlıdır. Vallazi yanfa'u al-abda hiya al-ubudiyyatu al-khassa. İnsana qula fayda verəcəksə, xüsusi qulluqdur. Bu da ki, Allaha Allahın uluhiyyəti və ibadəti ilə bağlı olan qulluqdur. Əmməl ubudiyyətul əmmə fəhəzihi müştərəkətun beynəl mü'mini vəl kafir. Ümumi qulluq isə bunda həm mömin həm kafir öz aralarında müştərəkdirlər. Yəni həm mömin həm kafir Allah Subhanahu taalanın ümumi qulluğunu etiraf edir. İnşallah bunu bura qədər.